emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ez!

Ba gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur Pierre Paul berzaizen azken diska zintesatuko gara, egun sentiaren kantak izeneko lana, baitu aurkeztu atzo berean baionan. Aztarrak segilloarekin aurkitu aldi izango duzue e, Pierre Paul berzaizen azken zedea eta guk ba, bere lanunen inguruko argibidezun baitzu bilduko ditugu. Pierre Paul berzaitzekin mintzatu baikara, eta izandako solasaldiaren zati bat entzungo dugu orain, jakinik bihar kantuzkantu emakizuna berekin eginen dugula. Pierpol Bertzaizek, zera kontatu dugu? Bai, gara da konzertu somait ikuskizun bat benagoiago konzertu somait egin ditugula, Alde batetik Magali, Zubileaga, Estitxupinatxo eta Erramun Martikorena ere bai gara edo memento hartan abiatu delarik egitasmo hau nahi egonin beste lagun batzuekin kantan aizan eta egiazko abiadura izan da e, eh, ne azken hilabetetan Xavierletekin izan dudan solas batzuetan berak eman hasi zeitan ea bere azken poesia liburutik zerbait musikatzen ahalko nienez eta hitzeman nion, erranez bai, bizten dena memento hartan pentsatzen berak egin zuela, baina enbat kaixo zen memento hartan, eta bazakien ez zela nahiko indar zanen agian, eta beraz berre libru hortik atera ditut poesia zumaite, eta agian gehiago egiteko gogoa badut, ez mhm. zire oso poesia bilduma derra da, eta Xabierekin izan dut oita hamar urteko adizkidantza. Mm -hmm poesia liburu hau nola deskribituko zenuke zer du berezi edo zer kondatzen du eh, liburu poema hortan? Ah, Xabierrek beti hola erabili du bere poesian alde batetik herria, bena bai gizonaren ebilbide hori munduan eta sentimentu hainitz erabili du e, ederki bizitza eta modiuare bai eta hori izaten aldien bat banalitate eskemak, bena, gero nora erabiltzen diren da beti, eta Txabiarrek nik uste izan dela beti gizonaren filosofia, humanisma hori, eta borontate handiko gizona zen nik uste, eta beraitarri, amari eta laguner idatzi dizkio azken bilduma hortan bereziki, oso poesia ederrak, eta bazakien gutxi edo askiagien bere azken lana izanen zela, eta mm, alde batetik hainbat melankolia senditzen da bere idatzlan hortan, bene maiten jo ere itxarropen handia. Mhm. Doinuak buruan zenituen e, eh, olerke irakurtzerakoan? Nola izaten da lan hori egia da? <laughs> kanpotik ikusten dugunean zaila, ariketa oso zaila iduritzen zaigula, eta ez dakigu gola eh, baden eh, lan teknikarik eh, hortara iristeko edo dena izaten den inspirazioaren araperakoa, egunerokoaren araberakoa. Bai, gaiza, enbat bitxia, dani hauk ez dut hori esplikatzen ahal, dena hor adibidez liburu, liburu oiatera delaik, jakurtu dut, eta ez nekien memento hartan, musikatu konuela berriz jakurtu dut hola, beste hain izek bezala. Eta gero ikusi dut bazela alde batetik poesia zumait, beste beno gustatzen zaita dana, eta nola berak erranik behar nutile musikaten, esprabatu dut hola behin, eta ez dakit gero uturri hori ez dakit nontik, uh, nontik etortzen den, hartzen dut, ez da fragilea da, eh? batzuetan bada edo ez da, eta Zutendago. Ba, Pierpol, bertzaitzekin ari gara gaurkoan solasean, egun sentiaren e, kantak izenburupeko e, zedea, plazaratu baitu azterna e, disketxearekin, e, eskuragarri duguna. Amairu kantu, orotara aurkitu izango ditugu diska hontan, e, autu bat egin behar izan duzu, e, egin edo esken izan diren kantuen artean? ba, ez dut eraiten alba dudala hola reserva bat, eh, uturi zabal bat, ez da hola pasatzen, mena egia da gure lanetan kanta gintzan, hola, badela ideia bat ezari, besti ezari, hau, odola, ez da erretx. Baina disko honen mamia, ustean errandu da bezala, da Xavierren bilduma hortaik atera ditugun bost abesti hoiek, bost kanta hoiek, hortaik abiatu da gure ideia, gure mm. egitasmoa. Baina bost ez delako ez nahiko, edo aski, izan dugu beste zumait ezari. Artu ditut guk demoako bi kanta. Ezi memento ditan, pentsatzen nuen, ez, ez nituela grabatu mm, nahi, mm, nahi bezala. Eta gero beste gauza bat izan da, gure konzertuetan badugu Salvadorren herriotzeko E, hori da eskolariko tuba eta oso ezaguti, eta zergatik beste grabaketa bat, e, badago motibo bat, ezi kantatzen dugu txabierren en, kantatu zuen, Hoxango eh, ikutxan harmonizazione batekin, telehenik beste harmonizazione batekin, oso badarra, ezaguna, Carlos Jimenezek egina, benan, erranion, Hoxani, merezi zuela beha harmonizazioneke agian graba, grabak eta bat. Hortako hartu dut eta kantu hori berriz, beste manera bat eta. Eta geho, nahi zen dut, bere bi frantses kulturako, frantses eh, munduko bi kanta eskora zitzuli. Alde batetik nik ainiz maite dut Leo Ferre kantari bezala. Eta suertez, nola paben bizin izan, beldi batez eta arekin egoniz eta gau batez, boz, ezain luzez, eh, pauet konzertu bat egin ondo, afaldu zen eta suertez mintzatu nintzen pixka bat arekin. Eta mm, okasionia izan zen niretzat, eraiteko nik kantatzen hola eskoraz, eta gizona bazuen adina, eh, azteko bene, interesatia senditu nuen, eta galtegin nion, oto egun batez, ahalinez bere kanta bat ola itzultzen, bai, bai, eta lantzuan frantzua, ui, ui, eta beraz hartu dut bere kanta mitiko bate, eh, avek leton, eta gustura egin dut, bestal harmonizazioa berezi batetan, eta gero bestia da Le Temps de Cerise, Gerezien denbora, hori kantatu dut beste ikuskizun batetan, Elkano ikuskizunean kantatzen nuen kantu hori, ezi, jakin dut, ez dakit oso xuxena den, ez edo lehendatik eh, badien ez afera horrik, mina eskualdunak eh, Kalifornia, Tudu Ameriketa joaiten zirarik, bordelen, unzia hartzeko mementuan kantatzen zuten Le Temps de Cerise, mhm. omen. Eta initzek hori eta um, dute, igia zela, azken drago bat hartu ustatian, kaia bazterien, portuan, eta jaki, bazakitenek hori kantatzen zuela. Ez nahi izan dut hori ere grabatu eskuaraz, kaderra delakoz, eta hola egin dituten eh, haitiak. Gerezien denbora entzungo dugu? Bai. Kantatuko dugularik gerezien denbora Ere sinula la gerra, xoxo trufalea, oro bestan dira. derek dukete hegoagoguan eta morosek ekibiotzian. Kantatuko dugularik gerezien denbora, txistuko hobeki sosotrufalea. Osoia berda, gerezien denbora, Biazka joaitia, ametxez biltzea, Beharritako pente. Amo diosko geziak, gona idurikoak, ostulat erortzen urtetan Meno soia berda Gerezien denbora Korrailezko petentak Ametsez piltzen direna Beltuko zidelari gresien denborala Hamodiozko penen lotxabazide, handeretik egon aparte Nik ez du balakotz penak rudelen asolik Penin segonen sekulan izan gabeik Eltuko zidela rigerezien denbora lat Baduzketzi ere amodio sangriña Beti maite duke gerezien denbora demora hortarik bihotzian baitut piko bat zabala Eta dama fortuna uke nagatik ez sekulan enai esir Beti maite Er ba, zien denbora etor hitzapena Ba, gerezien denbora izeneko pieza entzun dugu. E, abia puntura joz e, ikusgarriaz mintzatu gara, esan diguzu zede bat ere e, ateratzeko nahia zenuela aztarna bat e, usteko ez da. E, aztarna bat ere utzi dizu ikusgarriak? Diote, ze mozko esperientzia izan da eta nola e, Nolako harrera izan du ere ikusgarriak? Taldeko eksperientziak niretzat beti positiboak dira. Eta egin hasik kasik, eh, amar bat konzerto, ez dakit amar, edo bol zerbait. Parisen egin dugu bi konzertu eta izan da eksperientzia positiboa. Gero disko baten egiteko beste gaiza bata eta Xuxanekin kusi agian disko bat hobezela hola egitea zinez talde batekin Baina esperientzia oso positibo izan da nire lagunekin kantatzia. Mhm. Eta esan duzun bezala, e, bidea ireki besterik ez da egin, baduzulako gogoa behintzat ez da, e, Leteren e, liburu olerkiari dagokionez, e, ba, lan hortan segitzea, hortan duzu gogoa momentu honetan? Badut beste lanik ere, nahi baduzu aipatzen aldiz, beste xede zumait, bena ez dut nahi ahatze, Xabiari egin dako hitzeman hori, eta posible badut, jinkoak nahi badu, ere, nahi nuke jarraiki, egun sentiaren esku izoztuak libro hortarik beste poema zumaiten musikatzea, posilea zait. Mm -hmm. Gero mementuan beste bilanetan ari naiz, alde batetik badugu ikuskizun bat Donostia bimila eko egitarauan sartia dena, deitzen da maiteka, Hori egiten dugu Josango ikotxea, harineko korroa eta kukai dantza taldearekin. Eta estrenatuko dugu apirila oita hiuan, Bilbo Loraldia Festivalian. Eta ego doni banelo bitzunen eman dugu ekaina oita hiuan, eta ego maulen, donapaleben eta bai unan ere bai. Maiteka esan duzu. Bai. Mhm. Horre kontatzen du, asier, astapenian, e, Katalina Agir, Ziburuko emazte xelebro baten historiaz abiatuik. Ezen nahi, nahi dut, eta Katalina Agirre, Florentin Goikoetxea, izan dira bi pertsonaia oso mm, emblematikoak eta oso anonimoak, bena beren garaian, gerla, Frantziako gerla denboan, sortzi egun aviador edo egazki Egazle, ez dakit nolera behar den, pasatu dituzte eta baionatik eta kasiko jartzunean, larunean gainti. Eta badut, miresten dut emakume hori, oso simplea eta berlan bertute handiko emaztia izan baita. Ego beste persona batzu ere aipatzen ditugu, adibidez, mentxugal, Madalen de Joregi behar, isu erotarra, dola sei personaren biziaz, ez da bizia, ez du tradizionale bizia dela, baina aipatzen ditugu sei emazte, dantza, irudia eta kanta erkin. Mhm. Eta zure ekarpena izan da musikaren bai, Hori, bai, hori, eta historia pixka bat. Eta badut beste lan bat ere, aurten, idatzi dut Jean Pitro ataratzeko pastorala. Mhm. Beraz, badut zer egin. Nondik ataratzu zu denbora? Ez dakit, mementuan hortan ari naiz, ez dut besterik egiteko, nola izan erretretatia orai eta pasioniak emaiten daite naranitz. Eta eh, oraingo juntan, ondoko itzordua beraz, maitekarekin e, izanen da, hm? esan diguzu doni bane loitzunen? Bai, lehenik Bilbon eman handugu apirila hoita higuan, han badago festival bat, bai, uste dut bi edo higuren urti egiten dutela, lorraldia deitzen da festival hori, enbat ematen importantea dela entzun dut, badago ikuskizun hainitz, dantza, kanta, antzerkia, bertsularitza, eh, margolaritza ere uste dut badela, eta ematen dugu hori, gio doni maiten dugu, ekaina hoita iuan, han, eta mm, uste dut bestak direla memento hortan uste dut, ez nahi segur. Eta gero nahi dugu eman, eta segur eman dugula baiunan, maulen ere bai, eta... Hola. Euskal Herrian gaindi, ibiliko <laughs> bai. Gehien bat mugitzen zarete, eh, ze Lapurdi, Basen, Afarra, Bizkaia? bai, bai, konzertu anitzen mandugu gipuzkoan, hasteko, Bizkaia ere bai, eta mm, niretzat importantea da gure lana ezagutarazte albadugu eskolari guzian, posibualin mm. bada. Mm -hmm. Ba, osongi, ez dakit, e, zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke, nik uste itzuli edar bat egin dugula, e, eh, importanta dela zuen eh, ba, kantuen entzuten eh, segitzea, eta gure solasaliaren bururatzeko ba, kantu bat e, entzunen dugu, zure eskutziko nuke? Diskoko bat, bai. agian finitzen aldugu eki ederrekin, mm -hmm. nola kantu saharra den, eta ez dut pentsat, ez dut nik grabatu kanta hori sekulan, eta beraz, emaiten du lako alegrantzia puska bat. Ba, eskerrik asko. Nik zuri, hil esker, zanuntza. Udazkenian mendiak, urtsoen ehotokiak, sareta izlariak, alde gordiak, bardin dutugu etxaiak, gordagian jarriak, mure seme talaben, oie basliak. Eki eder sütan bero, eşpaladun bihotsa koro, güdükari ditingero, bilakaga yegünero. Eki eder sütan bero, eşpaladun bihotsa koro, güdükari ditingero, bilakaga yegünero. zen sugarra, preso ezarri gatia, nola den amorratia. Bardin dira euskualdunak, izoniko berenak, baina nagertzen tximista, Txistatu. Xuras baita zintzoha, taberatxe egida bila, edera daukamintzoha. Harek dudu liberatzen, gure ongi zer den, buka txala mami dugula Gott sagt, hause izan da entzule gaurkoak eman duen guzia, gogoan hartu, Epiak Paul Bertzaitzekin izan dako sorasalia osoki, harrentzun izango duzuela, kantuz-kantu emankizunean goizeko amaiketatik erlanda. Baner aldetik, aste buron bat igaro, eta nahi duzun arte, aio. Egoak ebaki banizkion, negia izango zen. Ez zuen aldegingo Egoak ebakiban izkion Neria izango zen Ez zuen aldegingo Baina nonela Etzen gehiago txoria izango Baina nonela Etzen gehiago txoria baina zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekala initik ez!